Dvidešimtas skirsnis. Staiga ją užplūdo liūdėsys ir akis sudrėko nuo ašarų, bet greitai nusiraminusi tarė. Žinau, kad ir pomponija manęs ilgisi, bet mes turime paguodą, kurios neturi kiti. Taip, atsakė Vinicijus, jūsų paguoda Kristus, bet aš to nesuprantu. Pažiūrėkimus, nėra mums įsiskirimų, nėra skausmų ir kančių, o jei ateina, tai pavirsta džiaugsmu Ir pati mirtis, kuri jums yra gyvenimo pabaiga, mums tik jau pradžia. Ir mažesnės laimės pakeitimas didesnė, neramiaus, ramiausia ir amžina. Pasvarstyk, koks turi būti tas mokslas, kuris mums liepia gailėtis net savo priešų, draudžia meluoti, apvalo mūsų širdis nuo pykčio ir žada po mirties begalinę palaimą. Girdėjau tai Austrienė ir mačiau, kaip pasielgėte su manimi ir Hilonu. O kai apie tai galvoju, man vis rodosi, kad čia sapnas ir nei savo ausimis, nei akimis nereikia tikėti. Tačiau atsakyk man į kitą klausimą. Ar tu laiminga? Taip, atsakė Lygija, išpažindama Kristų negaliu būti nelaiminga. Vinicijus pažvelgė į ją, tarsi jo žodžiai būtų visiškai nesuvokiami žmogaus protu. Ir nenorėtum grįžti pas Pomponiją? Norėčiau iš viso širdies ir grįšiu, jei tokia bus Dievo valia. Tad ir sakau grįžk, aš prisiekiu savo larais, kad nepakelsiu prieš tave rankos. Lygiai valandėlę susimasti paskui atsakė, ne, negaliu užtraukti pavojau savo artimiesiems. Cezaris nemėgsta plaucijų giminės, jei sugrįžčiau, tu žinai, kaip Romoje sklinda per vergus kiekviena žinia, tai apie mano sugrįžimą nueitų garsas per visą miestą ir Neronas be abejonės apie jį sužinotų iš savo vergų. Tada nubaustų Alus mažų mažiausia, mane iš jų atimtų. Taip, tarė, raugdamas antakius Vinicijus, šitaip gali atsitikti. Padarytų bent jau norėdamas parodyti, kad jo valia turi būti besąlygiškai įvykdyta. Teisybė, kad jis tik užmiršo tą, dar nenorėjo apie tai galvoti manydamas, kad čia ne jam, o man užtraukta nešlovė, tačiau gal atėmęs tave iš aulų atiduotų man, o aš tave gražinčiau pomponijai. Ir tik liūdnai paklausė, Vinicijau, ar tu norėtų mane matyti palapinę? Jis sukandęs dantis atsakė, ne, teisybę sakai, kalbėjau kaip kvailys, ne. Ir staiga prieš jį tarsi atsvėrė bedugnį, jis patricijus, jis karo tribūnas, jis galingas žmogus, bet virš visų šio pasaulio galiūnų stovėjo beprotis, kurio valios ir piktybių niekaip nenumatysi. Jo nepaisyti, jo nebijoti galėjo nebent tokie žmonės kaip krikščionys, kuriems šis pasaulis, jo įsiskirimai kančios ir pati mirtis buvo niekis, o kiti drebėjo prieš jį. Visas gyvenamo laiko siaubingumas Venicijoje atsiskleidė savo neišmatuojamą klaikybę ir lygijos negalėjo atiduoti alams bijodamas, kad tas pabaisa jos neprisimintų ir neužgriūtų savo rūstybę. Lygiai taip pat galėjo pastatyti į pavojų ir ją, ir save, ir aulus, jeigu dabar paimtų ją savo į žmoną. Valandėlė blogos nuotaikos ir visi jie pražuvę. Vinicijus pirmą kartą per savo amžių pajutau, kad arba pasaulis turi pasikeisti ir atgimti, arba gyvenimas pasidarys visiškai neįmanomas. Suprato ir tai, kas dar visai neseniai jam slypėjo tamsoje. Tokiais laikais tik tai krikščionys gali būti laimingi bet labiausiai apgailestavo supratęs, kad jis pats taip supainiojo gyvenimą ir savo ir lygijai, ir iš tos painiavos tiesiog nebuvo išeities, susigaudinęs ėmė kalbėti. Aš žinai, kad tu laimingesnė už mane, tu skurde ir šiame viename kambarėlyje tarp prastuolių turi savo tikėjimą ir savo kristų, o aš turiu tik tave. Ir kai tavęs netekau, likau į telgę, tada pastogės, be duonos, Tu man brangesnė už visą pasaulį. Ieškojau tavęs, nes negalėjau be tavęs gyventi. Netraukė nei puotos, nei miegas. Jei neviltis tave surasti, būčiau kritęs ant kardų. Tačiau bijau mirties, nes tada nematysiu tavęs. Sakau tau grįną teisybę, bet tavęs neįmanyčiau gyventi. Ir lygi šiol gaivino vien viltis, kad tave surasiu ir pamatysiu. Ar prisimeni pašnekėsius Aulų namuose? Kartą nubražiai man smėlyje žuvį, o aš nesupratau, ką tai reiškia. Prisimeni, kaip žaidėme sviediniu? Mylėjau tave jau tada, labiau už gyvybę, o ir tu pradėjai nutuokti, kad tave myliu. Priejo saulas gazdina mus libitina ir nutraukė pašnekėsi. Atsisveikindama, Pomponija pasakė Petronijui, kad Dievas yra vienas visagalis ir gailestingas, bet mums neįgalva netėjo, kad jūsų Dievas yra Kristus tegul jis tave atiduoda man, o aš pamilsiu jį. Nors man atrodo, kad jis yra vergų svetimšalių ir skurdžių dievas. Tu sėdi šalia manęs ir galvoji tik apie jį. Galvok ir apie mane, nes aš imsiu jo neapkesti. Tu man vienintelė dievybė. Palaiminti tavo tėvas ir motina, e, palaiminta to į žemę, kuri tave pagimdė. Norėčiau apkabinti tavo kojas ir melstis tau, tave šlovinti, tau nešti aukas, tau žemai lenktis, tu tris kart dieviškoji, tu nežinai, tu negali žinoti, kaip aš tave myliu. Taip kalbėdamas perbraukė ranką savo per išbliškusią kaktą ir užmerkė akis. Jo prigimtis buvo nežabota nei pyktyje, nei meilėje. Kalbėjo įsikaršiavęs, kaip žmogus paliovęs valdytis, nepaisydamas saiko nei žodžiuose, nei pagarbauja. Tačiau kalbėjo iš gilumo širdies ir atvirai, buvo aišku, kad krūtinėje susikaupęs skausmas, susižavėjimas, aistra ir dievinimas pagaliau įsiveržė nesulaikomų žodžių srautu. Lygijai jo kalbos skambėjo it pikdžodžiavimas, bet širdis ėmė taip plakti, kad rodės perplėš krūtinę suveržusią tuniką. Ji negalėjo savęs palaužti, gailėjo ir jo, ir jo kančių, jaudino pagarba, kurios buvo kupini tie žodžiai – jautė, kad yra mylima ir dievinama be galo, jautė, kad šis nepalenkiamas ir pavojingas žmogus dabar priklauso jai sielai ir kūnų kaip vergas, ir tas jo nuolankumo bei savo pačios galios suvokimas pripildė jo širdį laimės. Beregint atgyjo prisiminimai. Jis vėl jai buvo šaunus ir gražus tarsi pagonių dievas, tas pats Vinicijus, kuris Allų namuose kalbėjo apie meilę ir lyg iš miego žadino tada dar pusiau vaikišką jo širdį, tas pats, kurio bušinius dar jautė ant lūpų ir iš kurio glėbio palatinę ją išplėšė ursas. Išplėšė lyg iš liepsnos. Tik tai dabar, žiūrėdama į džiugesio nušviestą, bet kartu ir skausmingą reališką jo veidą, į nubliškusią kaktą ir maldaujančias akis, matydama sužeistą pakirstą meilį, susižavėjusi kupiną dievinimo ir nuolankumo, išvydo į tokį, kokį norėjo turėti anuomet, kokį būtų pamilusi visą širdimi. Dabar jis jai buvo brangesnis negu bet kada. Ir staiga suprato, kad gali ateiti akimirką, kada jo meilė apglėps ir nuneš ją kaip viesulas, ir ši mintis sukėlė jai tokį pat jausmą, kaip ir jam prieš valandėlę, tarsi stovėtų ant bedugnės kraštų. Ar dėl to pametė aulų namus, ar dėl to gelbėjusi pabėgdama, ar dėl to slapstėsi tiek laiko vargingose miesto kvartaluose, kas buvo šitas Vinicijus – Augustijonas, karys ir Nerono dvariškis, juk jis dalyvavo jau paleistuvystėse ir siautėjimuose, tai liudija ir toji puota, kurios Lydija negali pamiršti, jog jis su kitais lankė šventyklas ir dėjo aukas nedoriems dievams, kurių gal ir netikėjo, bet vis dėlto reiškia jiems oficialią pagarbą. Juk jis ją persekiojo trokdamas paversti savo vergę ir meilužę, ir kartu įstumti į tą baisų dievo rūstybės ir keršto šaukiantį prabangos malonumų nusikaltimų ir nedorybių pasaulį. Teisybė atrodė lyg ir pasikeitęs, bet jai pačiai, ką tik pasisakė, jeigu ji daugiau galvosianti apie Kristų, o ne apie jį, tai jis gali neapjasti Kristaus. Lygiai jai atrodė, jog reikia mylėti vien Kristų, o galvoti apie kokią kitokią meilę yra nusidėjimas ir jam ir jo mokslui, Bet kai pajuto, kad vasos gilumoje gali pabusti kiti jausmai ir troškimai, pasidarė neramu dėl savo ateities ir savo širdies. Ta vidinių prieštaravimų valandą ją užtiko glaukas, apėjęs apžiūrėti ligonę patikrinti jos sveikatos. Venicijaus veide akimirksniu plykstelėjo apmaudas ir nekantrumas. Pyko, kad nutraukė pašnekėsi su lygija ir į glauko klausimus atsakinėjo, o ne su panieka. Teisybė greitai nusiramino – bet jei lygija dar puoselėjo viltį, kad Ostriene išgirsti žodžiai paveiksia kietą jo būdą, tai dabar tos viltys turėjo subliūkšti. Jis pasikeitė tik jos atžvilgiu, bet šalia šio vienintelio šviesaus jausmo jo krūtinėje ir toliau pasiliko žiauri ir egoistiška tikro romėno, o kartu ir vilko širdis nesugebanti ne tik pajusti krikščionybės mokslo saldybės, bet ir parodyti paprasčiausio dėkingumo. Pagaliau jie išėjo graužiamą rūpešio ir nerimo. Anksčiau maldose aukojo Kristui širdį, ramę ir iš tikrųjų tyrą kaip pašarą, dabar ta ramybė sudrumsta. Į žiedo vidų įsibrovė nuodingas kirminas ir ėmė raustis. Nors dvi naktis nebuvo bluosto sudėjusi, bet net miegas net nešė nusiraminimų. Sapnavo, kad Ostriene Neronas Augustijonu, Bakhanančių E, koribantų ir gladiatorių palydos prieš akiją rožėmis apkaišytų vežimu, trypia krikščionių minę. O Vinicijus griebė ją į glėbį, įsitempia į kvadaigą ir spausdamas prie krūtinės kužda. Eime su mumis. Perskirimas 27. Nuo šios valandos lygiai rečiau rodėsi bendrame kambaryje ir rečiau artinosi prie jo guolio, tačiau ramybės neatgavo matė, jog Vinicijus seka ją maldaujamu žvilgsniu, jog laukia kiekvieno jo žodžio kaip malonės, jog kenčia ir nedrįsta skūstis, kad jos net grasintų, jog tik ji jam teikia sveikatos ir džiaugsmo. Ir tada jie širdį užliedavo pagaila. Netrukus taip pat pastebėjo, kuo labiau stengiasi jo išvengti, tuo labiau jai jo gaila ir sėkiu vis daugiau širdyje randasi švelnumo. Ankstesnės ramybės kaip nebūta – kartais tikindavo save, kad nuolatos turėtų būti šalia jo, nes pirma, dieviškasis mokslas liepia gerų už blogą atmokėti, o antra, kalbėdamasi su juo, galėtų jį prie to mokslo pritraukti. Tačiau greitai sąžinėjai prikiždavo, kad pati save apgaudinėja ir ją traukia niekas kita, tik jo meilį ir žavesys, tad gyveno be atvangos, grauždamasi ir kasdien vis labiau. Tarpais jai vaidendavosi, kad ją supa kažkoks tinklas, o jis tenkdamasi jį sutraukyti, įsipainioja vis daugiau. Turėjo taip pat prisipažinti, kad kasdien pasimatymas su juo darosi geižiamesnis, jo balsas mielesnis ir jai reikia iš paskutiniųjų kovoti su savo potraukiu sėdėti prie Venicijaus patalo. Kai artindavosi prie jo ir jis nušvisdavo, džiaugsmas užliedavo ir ją širdį. Vieną dieną pastebėjo ašaras ant jo blakstienų ir pirmą kartą gyvenime pagalvojo, kad jas galėtų išdžiovinti bučiniais. Įsigandus iš jos minties ir didžiai smergdama save, praverkė keurą kitą naktį. O jis laikėsi kantriai, lyg būtų davęs kantrybės įžadus. Kai kartkartėmis jam akise įsižiebdavo suirzimas, aikštingumas ir pyktis, jis tučto jau gesindavo tuo žypsnius – Ir paskui žiūrėdavo į lygiją, neramus lyg prašydamas atleidimo, o ji tada dar labiau jaudindavosi. Niekada nebuvo patyrusi, kad būtų taip karštai mylima ir galvodama apie tai jausdavosi ir kalta, ir laiminga. Venecijus taip pat smarkiai pasikeitė. Kalbėdamas su Glauku, nebebuvo toks išdidus, dažnai ateidavo į galvą mintis, kad ir šis vargšas vergas gydytojas ir svetimšalį rūpeščių jį apgaubusi senoji Mirjam ir Krispas – kurį nuolatos matė pasinėrusi į maldas, vis dėlto jie žmonės. Stebėjosi šią mintimį, bet ji vis kilo. Ursa ilgainiui pamilo ir dabar kartais jie šnekėdavosi ištisas dienas, nesumelžinu buvo galima kalbėtis apie lygiją. Ir šis pasakojo ir pasakojo be galo, o kasdien patarnaudamas taip pat savotiškai prisirišo prie Venecijaus. Lygija Vinicijai visada buvo tarsi kitokios prigimties būtybei, šimtą kart pranašesnė už tas, kurio sukuose aplinkia, ir vis dėlto jis ėmė atidžiau žiūrėti į paprastus ir vargingus žmonės, ko niekada lygi šiol nedarė, ir pamatė įvairius godotinus jų bruožus, kurių anksčiau nei neįtarį esant. Tik Nazarijaus negalėjo pakęsti, nes jam atrodė, kad jaunuolis drįso įsimylėti lygiją. Teisybė ilgai slėpė savo priešiškumą, bet vieną kartą, kai jaunuolis atnešė merginai dvi putpelės, pirktas turguje, už užsidirbtus pinigus, Venecijoje pabudo kviritų palikonis, kuriam svetimos tautos ateivis menkesnis net už menkiausią kirminą. Išgirdęs lygiją dėkojant, baisiausiai išbalo ir kada Nazarijus išėjo paukščiams vandens tarį, lygija, negi tu gali pakęsti, kad jis tau teiktų dovanas Negi nežinai, kad jo tautos žmonės graikai vadina žydiškai šunimis? Nežinau, kaip juos vadina graikai, atsakė, bet žinau, kad Nazarijus krikščionis ir mano brolis. Taip sakydama, pažvelgė į su nuostaba ir liūdėsiu, nes jau buvo jį atpratinusi nuo panašių priepolių, o jis sukando dantis, kad nepasakytų, jog tokį jos brolį lieptų mirtinai užplakti rimbais arba ištremtų į kaimą Sicilijoje, kad ten, kaip kompeditas kastų žemę jo vynoginuose. Paaiškinimas. Kompeditas – žmogus dirbantis su kaustytomis kojomis. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau tramdėsi, užgniaužė viduje pyktį ir tik tai kiek patilėjęs tarė. Atleisk man, Ligija, juk tu man, karaliaus dukra ir plaucijų augintiniai. Ir tiek susitvardė, kad Nazarijai vėl pasirodžius kambaryje, pažadėjo sugrįžęs į savo dvarą jam padovanoti porą povų arba porą flamengų, kurių ten pilni sodai. Ligija suprato, kiek jam kainuoja tokios pergalės prieš save patį, tačiau kuo dažniau jas pasiekdavo, tuo labiau jo širdis linko prie jo, o jo nuopelnai Nazarijaus atveju buvo mažesni negu manė Ligija. Vinicijus galėjo trumpam juo pasipiktinti, bet nematė pagrindo paviduliauti. Mirjam sūnus iš tikrųjų jo akyse buvo ne ką daugiau tevertas už šunį, bet to jis dar vaikas, kuris jeigu ir mylėjo, lygiai tai mylėjo nesąmoningai ir nuolankiai. Daug sunkiau kovojo su savimi jaunasis tribūnas, kai reikėjo nors tylomis pripažinti tas liaupses, kuriomis šie žmonės buvo apgaubę Kristų ir jo mokslą. Šiuo atžvilgiu Vinicijaus širdyje dėjosi keisti dalykai, šiaip ar taip, tai mokslas, kurį išpažino lygija, todėl Vinicijus buvo pasiryžęs jį priimti. Vėliau, kuo labiau sveiko, kuo nuodugniau mintyse perkratinėjo įvykių virtinę, prabėgusią po anos nakties ostrienę ir virtinę savokų, nuo tada suplūdusi į jo galvą, tuo labiau jis tulbino tiesiog ant gamtišką to mokslų gale, taip iš pačių pamatų keičianti žmonių sielas. Suprato, kad jame yra kažkas nepaprasta, ko lygi šiol nėra buvę žemėje, ir jautė, jeigu jis apimtų visą pasaulį – Jeigu įdėktų jam savo meilę ir savo gailestingumą, tai turbūt ateitų epocha panašiai į tą, kuomet dar ne Jupiteris, o Saturnas valdė pasaulį. Paaiškinimas. Dar ne Jupiteris, o Saturnas valdė pasaulį, Romėnų mitologijoje Saturnas Jupiterio tėvas, jo valdymo laikas vadintas aukso amžiumi. Paaiškinimo pabaiga. Nedrįso abejoti nei antgamtišką Kristaus kilmę, nei jo prisikėlimu iš numirusiųjų, nei kitais stebuklais. Gyvi liudytojai, kurie apie tai kalbėjo, buvo per daug sažiningi ir per daug bjaurėjusi melu, kad jis būtų galėjęs juos įtarti pasakojant neregėtus dalykus. Pagaliau romėniškas skepticizmas leido savo netikėti Dievo, bet tikėti jo stebuklais. Venecijoje iškilo kažkokia keista myslė, kurios neįstengė išpainioti – Tačiau kita vertus visas tas mokslas jam atrodė toks priešingas esamai tvarkai, toks neįmanomas įgyvendinti ir toks patrakeliškas kaip joks kitas. Jo manimo žmonės Romoje ir visame pasaulyje galėjo būti blogi, bet pati santvarka buvo gera. Jeigu, sakysime, Cezaris būtų doras žmogus, jeigu senatas darytų neniekingi ištvirkeliai, o tokie kaip Trazėja, tai kogi atrodo daugiau vienurėti, juk Romos santaika ir Romos viešpatavimas geri, skirtybės tarp žmonių pagristos ir teisingos. O šis mokslas, kaip Venecijoje atrodė, gali sugriauti visą tvarką, visą viešpatavimą ir nušluoti visas skirtybės tarp žmonių. O kas tada atsitiktų, pavyzdžiui, su Romos valdžia ir valstybe? Agi romėnai gali atsisakyti viešpatauti arba pripažinti pulkus nukariautų tautų savo lygiomis? Visa tai jau nebetilpo Patricijaus galvoje – Bet to tas mokslas buvo priešingas ir jo požiūriams, įpročiams būdui, jo gyvenimo supratimui. Jis net nevaliojo įsivaizduoti, kaip galėtų gyventi, sakysime, tą mokslą priėmęs. Baidėsi jo ir stebėjosi juo, bet iš pažinimo purtėsi visa prigimtis. Suprato pagaliau, kad nekas kitas tik šis mokslas skyrė jį nuo lygijos ir galvodamas apie tai neapkentė jo visomis širdies galiomis. Tačiau jau suvokė, kad tai šis mokslas apgaubė lygiją tuo ypatingu neapsakomu grožiu, kuris jo širdyje pažadino ne tik meilę, bet ir pagarbą, ne tik geismą, bet ir susižavėjimą, pagaliau pačią lygiją padarė jam visų brangiausią pasaulyje būtybę. O tada vėl jis troško mylėti Kristų. Ir aiškiai suprato, kad arba jį turi pamilti, arba neapkesti, abejingas likti nebegali. Tuo tarpu įblaškė tarsi dvi priešiškos bangos ir mintys, ir jausmai buvo draskomi dviejonių, jis nemokėjo pasirinkti ir vis dėlto nulenkęs galvą reiškė tylę pagarbą tam nesuprantamam dievui tik todėl, kad jis buvo lygijos dievas. O lygija matė, kas jam darosi, kaip jis tengiasi perlaužti save, kaip jo prigimtis piriasi tam mokslui, ta tai viena vertus, ją baisiausiai slėgė, kita vertus širdgėla gailestis ir dėkingumas – už tą tylę pagarbą rodomą Kristui, neatspiriamai traukė jo širdį prie jo. Prisiminė Pomponiją Greciną ir Aulą, e, Pomponijos nuolatinio liūdėsio ir niekada nedžiūstančių ašarų šaltinis buvo mintis, kad anapus kapų nėra saulo. Lygija dabar ėmė geriau suprasti tą sielvartą ir tą skausmą, ir jie atrado brangę būtybę, su kuria grėsiai amžinas įsiskyrimas. Teisybė kartais godėsi viltimis, kad jau širdis dar atsivers Kristaus tiesai, bet tos viltis dėja neįsipildė. Jau per daug gerai jį pažinojo. Vinicijus, krikščionis, tos dvi savokos greta, net jos nepatyrusioje galvoje nesutilpo. Jeigu novokus ir santūrus aulas veikiamas protingos ir neprilykstamos pomponijos juo netapo, tai kaipgi juo gali tapti Vinicijus? Atsakymo nebuvo, tikriau sakant, buvo tik vienas – nėra jam nei vilties, nei įsigelbėjimo. Tačiau lygiai įsigandusi pastebėjo, kad tas ties juo pakibęs netekties nuosprendis, užuot ją atgrasinęs nuo jo, gailestingai jo širdžiai daro dar brangesnį. Kartais jai užeidavo noras pasikalbėti su juo atvirai apie tamsę jo ateitį, bet kai vieną kartą pasakė jam, kad be krikščionių tikėjimo nėra gyvenimo, Jis jau sustiprėjęs pakilo ant savo sveikos alkūnės, staiga padėjo galvą jai ant kelių ir tarė. Tu esi gyvenimas. Tada kvapas apmirė jai krūtinėje, apsvaigo galva, kažkoks malonus drebulys perbėgo nuo kojų iki pakaušio. Suėmusi rankomis jos kruostus, mėgina jį pakelti, bet tada pati taip pasilenkė ties juo, kad lūpomis prisilietė prie jo plaukų. Ir valandėlę abu apsvaigę, grūmėsi su savimi ir su meile, kuris stumė juos vieną prie kito. Pagaliau lygija pakilo ir išbėgo jausdama, kad kraujas dega gyslose ir svaigsta galva, tačiau tai buvo lašas perpildęs jau pilną taurę. Vinicijus nenumanė, kaip brangiai jam teks sumokėti už laimės valandėlę, bet lygija suprato, kad dabar jai pačiai reikalinga pagalba. Naktį po to vakaro praleido be miego paplūdus ašaromis ir melzdamasi, priekaištaudama savo, kad neverta maldų ir negali būti išklausyta. Rytojaus dieną išėjo pagaliau iš kubikulo ir pašaukusi krispą į saudų pavėnę, apsipynusią gebenėmis ir nuvytusiais vijokliais, atvėrė jam širdį kartu melzdama, leisti jai palikti Mirjam namus, nes jau nebepasitikinti savimi – ir neįstengianti nugalėti širdyje Venicijaus meilės. Krispas žmogus senas griežtas ir visą laiką pasinėręs į ekstazę, pritarė jos norui palikti Mirjam namus, bet nerado atleidimo žodžių nuodėmingai jo manimų meiliai. Jo širdis vėrė iš pasipiktinimo vien pagalvojus, kad Ligija, kurią jis globojo nuo pat pabėgimo valandos, kurią pamilo, kurios tikėjimas sustiprino ir kurią žiūrėjo į tibaltą lelyje, išaugusią krikščionybės mokslo dirboje ir nesugadinta jokio žemiško dvelgsmo, kad šios legijos širdyje galėjo atsirasti vietos kitai meiliai, ne vien dangiškajai. Jis tikėjo lygi šiol, kad niekur pasaulyje nebuvo tyresnė širdies garbinančios Kristų. Troško ją paukoti jam kaip perlą, kaip lobį ir brangų savo rankų kūrinį, bet patirtas nusivylimas jį ir stebino, ir skaudino. Eik ir melsk Dievą, kad atleistų tau kaltę, niuriai tarė. Bei kol tave, apipainiojusi piktoji dvasia, netvedė iki nuopolio ir kol neįsižadėjai išganytojo. Viešpats dėl tavęs numėjo ant kryžiaus, kad savo krauju atpirktų sielą tavo, o tu verčiau pamelai tą, kuris kėsinosi tave paversti savo sugulove. Dievas stebuklų išgelbėjo tave iš jo rankų, o tu atvėrė širdį nedojiems geiduliams ir pamelai tamsybių sūnų, kas jis antikristo bičiulis ir tarnas, pareistų vyščių ir piktadarybių bendrininkas, kur jis tave nuves, jeigu ne į tą bedugnę, į tą sodomą, kur pats gyvena ir kurią Dievas sunaikins savo rūstybės liepsna. Ir aš tau sakau, verčiau būtum numirusi, verčiau šito namo sienos būtų užgriuvusios ant tavo galvos, negu tas žaltys išliaužęs į tavo krūtinę ir suseilės ją savo nedorumo nuodais. Jis karščiavosi vis labiau, nes lygijos kaltė sukėlė ne tik jo rūstybę, bet ir pasišlykštėjimą bei paniką apskritai žmogaus prigimčiai, ypač moters, kurios net krikščionybės mokslas neapsaugojo nuo jėvos silpnybės. Jam nieko nereiškia, kad mergina dar liko skaisti, kad norėjo pabėgti nuo tos meilės ir prisipažino savo sielvartų ir atgailą. Krispas svajojo ją paversti angelų ir iškelti į aukštybės, kur yra tik tai Kristaus meilė, o iš tai pamilo Augustijoną. Jau vien tokia mintis jam kėlė siaubą, kurį dar didino nusivylimas ir desperacija. Ne, negalėjo jai to atleisti. Pasibaisėjimo žodžiai degino jam lūpas it karšto žarijos. Jis dar kovojo su savimi, kad jų neištartų ir kratė liesas rankas virš įsigandusios merginos. Lygiai jautėsi kalta, tačiau ne tiek, netgi manė, kad pasitraukimas iš Mirjam namų bus jos pergalė prieš pagundą ir sušvelnins kaltę. Krispas sumalė ją į dulkės, parodė visą jos sielos menkumą ir niekybę, kurios jie lygi šiol neįtarė, ji netgi vylėsi, kad senasis presbiteris po pabėgimo iš palatino buvęs jai kaip tėvas, bent kiek jos pasigailėsias, paguosias, padrasinsias, sustiprinsias, Dievui aukoju savo nusivylimą ir savo skausmą kalbėjo Krispas, bet tu apvyliai ir išganytoje, nes įbridai lyg į liūną, kurio tvaikas užnuodijo tau širdį. Galėjai paukoti ją Kristui ir brangų indą ir pasakyti jam, pripildyk jį viešpaties malonės, o tu verčiau ją paukojai piktosios dvasios tarnui, tai atleidžia tau Dievas ir te tai pasigaili tavęs, bet aš, kol neatsikratysi žalčio, aš, kuris tave laikė išrinktąją, staiga sustojo kalbėti, nes pastebėjo, kad jie nebe vieni. Pro nuvytusius vyjoklius ir pro gebenės, vienodai žaliuojančias vasarą ir žiemą, Krispas pamatė du žmonės. Vienas jų buvo apaštalas Petras, kito negalėjo iš karto pažinti, nes tauro ašutinių audeklo apsiltalas vadinamas ilicijumi dengė dalį jo veido. Krispo akimirką pasirodė, kad tai Hilanas, o jie išgirdę pakeltą krispų balsą, įėjo į pavienį ir atsisėdo ant akmeninio suolo. Tada Petro draugas atsidengė liesą veidą, su plinkančiu pakaušiu ir garbanotų plaukų vainiko aplinkui, su paraudusiais vokais ir perkreipta nosimi, negražų, bet kartu dvasingą, ir Krispas pažino Pauliaus tarsiečio bruožus. O lygiai puolusi ant kelių silvartingai apkabino rankomis Petro kojas, ir įsikniaubusi iškamuota galvelę į jo apsiautą lauklaustes, sustingo be žodžių. Petras tarė, ramybė jūsų sieloms. Matydamas mergaitę prie savo kojų paklausė, kas atsitiko. Tada Kristus ėmė pasakoti viską, ką jam buvo prisipažinusi Lygija, jos nuodėmingą meilę, norą pabėgti iš Mirjam namų ir savo apgailėjimą – kad siela, kurią trošku paukoti viešpačiui tyra kaip ašara, susiteršė žemišką meilę visokių piktadarybių dalyviui. Piktadarybių, kuriuose skendi pagonių pasaulis ir kurio šaukėsi Dievo keršto. Jam pasakojant lygiją vis stipriau glėbė apaštalo kojas, lyg ieškodama prie jų prieglopšio ir maldaudama bent lašelio pasigailėjimo. Apaštalas išklausęs iki galo pasilenkė ir uždėjo kašinčiaus ranką jai ant galvos, Paskui pakėlė sakys į seną šventiką tarį. Krispai, argi negirdėjai, kad mokytojas mūsų mylimiausias buvo kanose vestuvių puotoje ir palaimino moters ir vyro meilę? Krispui rankos nusviro, jis nustebęs pažvelgiai kalbėtoje, neįstengdama žodžio ištarti. O šis valandėlę patilės vėl paklausė. Krispai, nejau manai, kad Kristus leidęs Marijai Magdalietį gulėti prie savo kojų ir dovanojęs ištvirkeliai nusigręžtų nuo šito kūdikio skaistaus kaip laukų lelyje, Lygija kupčiaudama dar stipriau prisispaudė prie Petro kojų, supratusi, kad neveltui ieškojo prie jų prieglopščio. Apaštalas pakėlęs ašaromis paplūdusi jos veidą kalbėjo. Kol akys to, kurį myli, neatsivers tieso šviesai, tol venk jo, kad neįtrauktų tavęs į nuodėmę, bet melskis už jį ir tikėk, kad meilėje tavo nėra kalties. O tavo noras apsisaugoti nuo pagundos nebus užmeštas, nesigraužk ir neverk, nesgi sakau tau, kad išganytojo malonė nepaliko tavęs ir tavo maldos bus išklausytos, o po liūdėsio ateis dienos linksmybės. Tai pasakęs, uždėjo abi rankas jai ant galvos ir pakėlęs aukštyn akis ją laimino, jo veidą švietė nežemiškų gerumu o suglumęs Krispas pradėjo nuolankiai teisintis. Aš nusidėjau neparodęs gailestingumo tarį, bet maniau, kad įsileisdama į širdį žemišką meilę, ji įsižadėjo Kristaus. Petras jam atsakė, aš tris kartus jo įsižadėjau, o vis dėlto jis atleido man ir liepė ganyti jo aveles. Ir dėl to, pabaigė Kristas, kad Vinicijus yra Augustijonas, Kristus įveikė ir dar kietesnė širdis, paprieštaravo Petras. Lygi šiol tylėjęs Paulius Tarsietis dabar prispaudė ranką savo prie krūtinės ir rodydamas į save tarį. Štai aš, kuris persekiojau ir siunčiau mirti Kristaus tarnus. Štai aš, kuris užbušant steponą akmenimis, saugojau drabužius tų, kurie jį mušė. Štai aš, kuris norėjau išnaikinti tiesą visoje žemėje, kame gyvena žmonės, o vis dėlto kaip tik man skyrė viešpats jo tiesą visoje žemėje skelbti. Paaiškinimas Užmušant steponą akmenimis, kaip liudija Naujasis testamentas, apaštalų darbai, e, Paulius, tada dar vadinosi Saulius, jaunystėje kovojo prieš krikščionis ir dalyvavo užmušant akmenimis diakoną steponą. Paaiškinimo pabaiga. Ir skelbiau ją judėjoje Graikijoje salose, kai šiame bedieviškame mieste, kai pirmą kartą, kaip kalinys jame gyvenau. O dabar, kai mane pašaukė Petras, mano vyresnysis, žengiu iš šituos namus, įdant palenkčiau tą išdidžią galvą prie Kristaus kojų ir pasėčiau grūdą į tą akmenuotą dirvą, kurią patriešė viešpats, kad įduotų gausų derlių. Ir atsikėlė, o Krispui tas mažas susikūprinė žmogus šią akimirką atrodė toks, koks iš tikrųjų buvo, milžinas, greunas pasaulį iš pamatų ir užvalda žmonės ir žemę.